Fredrike Egeberg estis norvega pianisto cae componistino nascita en Cristianio. Si appartenis al uno la plei potenzae familio en la urbo. Si ege patroi estis Anne Sophie Mons cae la dana en migrinto Gwesti Egeberg, quiu construis grandan vignofirmaon. firmaon. Tiel Fredrike crescis en tiu alt mesclasa familio de nau infanoi, cie si estis la plei una cae la sola knabino. La musico estis parto de la familia vivo. Se la Egebar heimo, oni ocasigis regulain dom concertoin, ciel cutimes fari la gvidantai familioi ili estis grava sociae sozia e qui la ricca homoi societumis kai interligigis tian fredrike kai sia frato christian august qui u farigis sperta amatora violoncellisto concertis cune ad alia i amatora kai musicantoi la norvega i virtuosa e violonisto cae componisto Fidli Ole Bol, qui estis proxima amico de la familio, ofti presentigis ce tiui vesperoi. En tiei aranjoi estis cultivata intimai formoi de musico, chambra musico, piana lirico cae romansoi onizias mal multe pri la educado de Friedrike, sed plei versaine si ricevis solidan trainadon pri teorio cae piano de la music instruistoi de Christianio. Quancam sia familio subtenis sian agadoin, si ne ricevis apogon por studi musicon sur pli alta nivelo exter Norvegio. Fredrike igis talenta pianisto. Si ludis pianon en Old Acker Church, proxime de la familia biendomo. Ancau foie si ludis en concertoi con la Musical Liceum Orchestro, quiu estis chef urba orchestra organizo de amatorai musicistoi. Friedrich Egerbart presentis plur foie technique postulema in piano in, sed kiel presentisto, si plei parte restis ene de la amatora sfero. Sia nomo veri floris kiel creiva artisto. Crom esti excepte bona pianisto, si ancau verkis multa in componajoin, cefe por vocio cae piano de la mal fruai mil oxen quar de si estis tre productiva kiel componistino. Si publicigis multa in verco intum sia relative maglonga vivo, pli oltri de canzonoi, plurai corusai vercoi, cae pianai componajoi, estis presitei cae publicigitei. Si estis uno el la mal multa y norvega y componistoi, componis por corusoi. Si a San Tempulo, Urbano, la componisto Helfdank Hierul, en 1851 scrivis, Frederic Egebar componas fingre for, cae felicigas ciguin. Ciui sequas al Fredrik Egeberg. Si atingis grandam popularetson en la 1850 oxen quindeca Fredrik Egeberg componis cantoin en tempo ciam romansoi estis nur enirante en Norvegion. La cantoi igis popularai cae vivis multe preter sia propra tempo. Sia electo de poemoi, al quiui si scribis melodioin, montras che si estis la unaturo tre religia. Gran parte, si prenis textoin de himno poetoi, kiel King Go, Grundvig, cae Landstad. Si shatis doni al tiui cantoi corus tujon. Fredrike musikikis poemoin al la norvegai poetoi Vergilan, Velhaven cae Björnsson. La cantoi distinguigis per siai faine creitai allogai melodioi cun simpla, vigla cae ofte prescriba piano accompano. Siai creajoi aciri specialan popularezon en tempo ciam heima musico prosperis. Quelcai el siai componajoi, ciel signoro prenu lian fortan manon, sur poemo verkita de Björnsson, eniris al la norvega i libro in de canto i kai melodio i kai farigis parto de la heima cant tradizio de norvegio la perlo de sia productado daure estas al mia gidenrak sur texoi de Vergiland. Gia vela cae originala melodio creita de Fredrik Egeberg por la lastai vortoi de la poeto, estas en la repertuaro de cantistoi gis hodiau.